C'est une journée importante, euh, sans doute C'est une décision importante qui avait déjà eu lieu... Euh, Egun garrantzitsu bat, seguraski historikoa. Erabaki garrantzitsua eta kartua zuen jadanik, haieteko konferentziaren biaramunean indarkeriaren bururatzea irakarriz. Eta gaur horren egiaztatzea da denek itxoiten ginuena. Zer inskrire definitivement la paix sur notre territoire et c'est surtout aussi permettre Behar da ohoratu ekintza hori zeren ez da egresa izan, behar da pentsatu hildiren presuna guzieri, alde batean alabestean, hori alde bat itzultzen da Euskal Herrian, bakea egon kortuko da, baina bereziki beste gai batzu aipatzen alko dira eh, main inguruetan, aranola presoen eta ieslarien egoerari erantzun bat atxemaiteko. Une fois pour on trouve des solutions euh, tout.